Será tan grande su esfuerzo y tan inmensa su dedicación y entrega que su vida terminará girando alrededor de este. A mí el yoga me cambió la vida. Deberías decirle a Camilo que haga yoga. Total, lo que estás haciendo es buscar y buscar y buscar. Con el yoga vas a encontrar todo. El hábito se convierte en una obsesión. Y dicha obsesión será el combustible para superar las quejas de su cuerpo. Dicha obsesión se ve reflejada en los diferentes aplicaciones móviles para monitoreo cardiovascular, gadgets especializados para deportes extremos, audífonos Walkman ergonómicos e inalámbricos, zapatillas Boost con amortiguación revolucionaria, telas ligeras en contacto con la piel, expulsan el calor y el sudor del cuerpo protectores de tetillas y una infinidad de accesorios que lo hacen sentir como un profesional. Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar, porque me hago en esta realidad, porque me agobia la necesidad el ámbito de la actividad física y el deporte se halla inmerso en una escala de valores asociada principalmente con el avance tecnológico y con los procesos de control y producción que rigen nuestra cultura. Este desarrollo tecnológico, junto con otros factores económicos y políticos, ha originado una gran convulsión social donde las personas practicantes de ejercicio físico y los deportistas se han convertido en una pieza más de la maquinaria industrial, alienados por la cultura de la producción económica, la rentabilidad y sin capacidad de emancipación ante la realidad. Las personas sedentarias tienen un mayor riesgo de presentar enfermedades coronarias, obesidad o depresión. Practicar un deporte es una solución que también ayuda a ser más productivos en el trabajo y disfrutar mejor un ambiente laboral. El deporte del running es que justamente neutraliza la adrenalina, que es la hormona del estrés. Entonces te, genera una especie de paz interior. Puede generar una suerte de círculo virtuoso que aumentará la productividad de los trabajadores. La crisis de la modernidad ha generado en el deporte como fenómeno social capitalista diversos cambios. En lo antropológico, aparece el humano unidimensional como sujeto autónomo pero enajenado en la vida productiva. En lo político, estamos anclados en un modelo neoliberal que convierte la praxis física en funcional y estabilizadora, aportando desahogo para rendir más en el sector económico. En lo epistemológico, prima la razón científico-instrumental, destacando la tecnología del ejercicio físico y del deporte sobre los valores morales. Con la posmodernidad, las ideas ilustradas de emancipación y autonomía racional carecen de credibilidad y legitimidad política. Eh, hay un costo económico que queremos reflejar, el costo económico, según algunas estimaciones, implica que en algunos países desarrollados se pierde un 4% del Producto Bruto Interno en todo lo que es el cuidado de la seguridad de los trabajadores y los accidentes de trabajo. El 4% del Producto Bruto Interno es un, número considerable, una cifra muy importante, por lo cual consideramos que cuidar la salud de los trabajadores de alguna manera también es cuidar la mayor riqueza que tienen las naciones, que es sin duda su capital humano y que en este caso son los trabajadores. El deportista es una pieza más de una máquina imparable, donde se le trata como un ente pasivo limitado a asimilar técnicas motrices. En esa mera receptividad absorbente, el sujeto desaparece y se objetiviza, deshumanizándose, siendo superado en su autoridad epistemológica por el poder que tiene el deporte como espectáculo competitivo y como estructura autoritaria avalada por la revelancia política, económica y social que se le otorga. Nos encontramos, pues, ante una sociedad fragmentada, que concibe el deporte como un sistema utilitarista sin otros valores morales que no sean el poder, la posesión y la dominación en la civilización del dinero. Lo deportivo se desmoraliza como ideal humanista, atendiendo al ego building corporal, desde las necesidades narcisistas. El deporte como principio de grandeza en la práctica o como espectáculo de masas, se presenta como un fenómeno social que establece unos valores asociados al, elitismo. Y este espíritu elitista a su vez otorga a las prácticas físicas un carácter muy asociado al rendimiento, en un feedback de electroalimentación en el cual ambas realidades se contagian entre sí. Por ejemplo, podemos ver que el récord aparece como ideal deportivo en el momento en el que el tiempo se convierte en importante como tiempo productivo. Este hecho se convierte en una forma de alienación social y en un medio de opresión que controla a las masas y las entretiene, procurando abstraerlos de los problemas sociales, regulando y orientando las capacidades críticas de las personas a las intrascendentes batallas deportivas, compartidas por una gran parte de la población. En el ejercicio físico, Estamos ante una crisis de sentido. No nos damos cuenta de lo condicionados que estamos por la cultura burguesa que instaura el monopolio del racionalismo, por nuestra falta de imaginación a la hora de decidirnos por la praxis física en cuestión, cómo nos exigimos por encima de las motivaciones naturales en nuestra expresión corporal, atendiendo a demandas funcionales. El médico, los convencionalismos sociales y estéticos, la autoestima, o de cómo elegimos la actividad desde los intereses velados a nuestra conciencia mediatizados por un sistema social que no posibilita márgenes de reflexión. askenengo daukazunez bidea egina daukazu zagoz Bideratuta izango ete zara damu Miretzi arazitako plastikozko gutza antzuan janditu zure Ametza zurgatu dizua amorrua Miretzi arazitako plastikozko gutza antzua janditu Zure ametza iritar domestikatua Miretzi arazitako plastikozko gutza antzua janditu Zure ametza izboro bilez zorroztutako Amua ez du zotzera hitari kontura tuzaren erako ideien proxen eta bateri harima saldu diozu datosen lau urtetarako urtetarako asko esen lekutatik Zutaz barrez ari dira Ez errestago galduri antolatu Gortoak eginuko fedeari Izan gaitzaten beldurra biarazitako plastikozko Skokutza antzuak janditu zure ametza zurgatu dizu amorrua Miretzi arazitako plastikozko Skokutza antzua janditu zure ametza Iritar domestikatua normaltasunaren zulo Zako nontara lopultzatu zaitu jaettu saites, haussikka tehdä, porukassa sun seure viiveä. Jaettu saites, haussikka tehdä, jaettu saites, haussikka tehdä, jaettu saites, haussikka tehdä. barazki bizidunak entzuten zaude. Eunda zazpi punto bost, Irola irratian. 9 de cada 10 necasaris lo recomiendan. Thank you for answering, Brian Champions, Turning, Mannington Soto, Max Good Work. And when I think, I'm thinking about work. Retraca. Ongi etorria retrakasariaren beste saio batetara. Hemen gaude gure sari presiatu kritiko eta divertigarri honekin berriz ere. Eta beste barik... Ladies and gentlemen, azteko retraka sari nagusiaren irabazlea... UEFA, Europako Futbol Federazioaren elkartea. Futbolaren aitzakia erabiliz, kapitalismo eta neoliberalismo bortitzaren bide zabaltzailea delako. Futbolaren bitartez lortzen dituzten Europiloa defendatzeko Frantzia guztia militarizatu dute. Frantzia osoa esepzio egoeran dago, en defkon uno, da dena futbol txapeketa zistrin bategantik. Garraio bideen joan etorria segurtatu, militarrak tren geltoketan, bus geltoketan, aireportuetan, kaietan eta metroan, eta kalean. Baina ez guri ezer pasa ez jesaigun, Ez, turisten eta euroen eta kontsumoaren segurtasunerako. Beti euroak segurtatzeko. Militarrak futbol zelaietan ezer pasa ez dadin eta mundu guztiak bere kontsumo kuota ordain desan segurtatzeko. Eskubide sozialaren urraketa justifikatzeko horrelako labur metrai fantasioso bat zabaldu dute zapaltzalein morroi diren komunikabide ustele. Beldurraren politika erabiliz, katxeo, miaketa, itaunketa eta txiloketak babesteko. Gainera, gure ongizanaren izenean egiten dute, beraz gu pozik egon beharko ginateke ondo babestua dagoen artaldea bezala. Makinaria beliko guztia martxan, makinaria desinformatibo eta manipulatzailea martxan, eta dena futbol merkatuaren bitartez lortzen duten kapitalaren metaketa inork ez desan eragotzi. Potereak, beraz, erreakzionarioek, gizartearen onerako dela diote. Kakassara, capital en honura, gure galera. Amar verda igual a yum, la casa, el pecador. a la bombolla immobiliària. Pagar pel banc, pagar les lletres, pagar pel metge i per les receptes, pagar tarifa plana i fórmula 1. Si no paga peatge, si no passa ningú. Pagar pels vicis i pels desficis, pagar pels necis, pagar la crisi, pagar diputats i ministres. Assessors, jefaculs i pseudoperiodistes, pagar a Déu i al dimoni en la suor i l'insomni, pagar per viure, morir, pagar altre dia més comença com s'acaba i un altre dia més comença com s'acaba i un altre dia més comença com s'acaba l'anterior un altre dia més comença com s'acaba i un altre dia més comença com s'acaba i un altre dia més comença com s'acaba l'anterior final la bombolla immobiliària. Pagar pel sol, pagar pel vent, pagar les hòsties que va rebent, pagar pel gendre i per la puta del rei, la llei inviolable d'un franquisme present. Pagar vençuts per la nostra història, pagar per ser una colònia, pagar per la llei i les misses, pel nihilisme polític de les capes sumisses pel deute dels criminals, pagar per viure, morir, pagar. I a la que la senyora, la tempesta infinitud i que l'escuts que la ràbia i així l'estratègia. Dones amb foc, dones amb foc, dones amb foc. I a la vinya, la senyora, la tempesta infinitud i que la vinya es dona temps per a pensar-la així.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 Bob Doubleina, Mr. Doubleina, Mr. Bob Doubleina, Mr. Doubleina, Mr. Bob Doubleina, Mr. Mr. Doubleina, Mr. Bob Doubleina, Mr. Ekainak emeretzi dagoeneko, eta denboraldiko azkenengo porruzalda honetan, ba, denboraldiko azkeneko seinale askea. Gaurkoarekin, amalau seinale aske izan ditugu aurten, urritikona eta gai asko lantzeko aukera izan dugu saio guzti hauetan. Software askea zer den, historia pur bat eta gaur egun nola eskuratu alden, Richard Stallmani buruzko saio txobat, bat, e, genu lizentzia saltzeko beste bat, Donostiko Creative Commons Festivala aipatu genuen ere, torna bagatzaileari eskaini genion beste saio bat, filtrazioak egiteko gailuekin eta esnaudenek emandako elkarrizketa batekin pi programa egon ginen, eta gainera Facebooken internet.org proiektua. Panamako paperak eta duk duk go bilatzaileari buruzko saioak ere izan ditugu. Aurtengo bi seinale aske destakatu nahi dodaz, eh, berriro berreskuratu eta entzuteko modukoak. Alde batetik, otxailako geta sortzian emeititu genuen porruzaldakoa. Freakin, telefonoak jakeatzeko praktika zer den azaldu genuen programatxoa. Eta batez ere, aprilak amazazpikoa, Su litzi, poeta txinatarra eta dispositibo teknologikoen fabrikazioan dagoen prekarietate hiltzailea izan nuen izpide zai horretan. Benetan, arro-arro nago bizaio hoiekin eta benetan, merezi dute berriro entzutea. Bueno, esan bezala gaur denboraldiko azken seinale askea egingo dugu. Datorren urterako badaude gai asko eta asko gordeta eta beraz, seinale askeak aurrera jarraituko dau uh, eh, urrengo temporadan. Bien bitartean, gaurko saioan dokumental eta filme batzuk aipatu nahi ditugu. Software aske eta jaktivismoaren inguruan gehiago sakondu dezazuen uda honetan urrengo denboraldia heldu bitartean. Dokumental hauek gehienak, streaming bidez ikusteko aukera izango dugu, Youtube edo antzeko weborri batetan. Azken finean, hauek denak kopilez kultura sustatzeko materiala dira. Kopilez baldintzetan banatzea, eh, logikoena da. Az gaitezen, bi dokumental klasiko aipatzen, baina ezinbestekoak direna. Alde batetik kodigo Linux eta bestetik Revolution OS. Naiko antzeko dokumentalak dira bi hauek, 2000 batekoak biak, bikainak eta oso didaktikoak. Estalman eta Torwald zagertzen dira Berton eta genu eta Linux asaltzen dabez batez ere. Historia pur bat, kopilez mugimenduaren jatorri eta oinarri ideologikoak eta honen alde egiten dutenen eredu ekonomikoa ere aipatzen da. Kodigo Linux, eta Revolution OS dira gai honetan murgiltzen asteko ikusi beharreko lehenengo bi dokumentalak. Biak daude YouTubeen ikusgai eta esan bezala klasikoak izan arren ezinbestekoak dira zalantza barik. Estalman eta hainbat eta hainbat dokumentaletan agertzen dira, euren ekarpenak azaltzen. Kopilez kontzeptu eta ideologia asmatu izana, eta lehenengo sistema operatibo libreak sortu izana, ekarpen nahiko potoloa da amarnaka dokumental egiteko gai horren inguruan. Kodigo Linux eta Revolution OS dira salantza barik gomendatzen dizkizuedanak, baina agian beste bi tipo horien inguruan gehiago jakin nahi izango dozue. Agian, interesatzen zaizuena, Bill Gates eta Steve Jobsen inguruan sakontzea da. Bueno, ba, kasu honetan, materialena topatzea oso oso oso erraza izango da. Steve Jobsen inguruko pelikulak edonon arkitu aldira. Bill Gatesen dokumental biografikoak ere, barra barra. Nik zeu zer diferentea gomendatu nahi Mila bederatzireun eta larogita emeretziko telefilme bat. Pirates of Silicon Valley. Silicon Valleyko piratak. Filmi honetan, Jobs eta Gates agertzen dira aurrez aurre elkar norgeiagokan. Alde batetik, eh, gogoan daukat filme hau asko gustatu zitzaidala, bi pertsonetan zentratzen zelako, bati lehentasuna eman gabe. Bien arteko lasterketa horretan, biek ematen dute irudi txar bat, okeres banago. Enfin, fin, tipo hauen inguruan apur bat ikasteko modu apur bat desberdin. Uda honetan ikusteko gomendatu nahi dizuedan irugarren filma, Kopiad Malditos dokumental espainola da. 2008ko dokumental bikain hau, jabetza intelektual lege aldaketa gogorren aurrean sortu zen, eta ikusentzunezkoen produkzio eredu alternatiboak jorratzen ditu. Elkarrizketa superpotenteak biltzen ditu gainera lan honek, tartean ba David Bravo abokatua, Simona Levi aktivista, Ignacio Escolar kasetaria eta gure Richard Stallman handia. Kopiaz, malditos, kopiaz! Kopiaz! Honekin oso lotuta, Still This Film dokumental bikoitza da nik ikusteko apuntatu da daukadana. Lehen zatia 2006koa da eta bigarrena 2006koa. Jabetza intelektualaren kontrako mugimenduan zentratzen dira dokumental hauek. Kuriosidade moduan, peer-to-peer zaren bitartez izan ziren banatuta lan hauek. Eta, ba hori, dokumentalaren izenak sugeritzen duen moduan, inoiz ez dira salga egon. Gaia apur bat aldatzea erren, nik neuk ikusi behar dudan beste pelikula bat da The Fifth State. Fifth State. eta mairuan DreamWorks produktora hollywoodienseak egindako superprodukzioa. Wikileaksen jaiotza asaltzen dauena, Julian Assangeren ikuspuntutik. Dena den, kuriosidadea besterik ez da nirea, eta hori ez da ikusteko gomendio bat gaur. Wikileaksen inguruan zeus ergomendotu behar badugu, Wiki Rebels dokumental ezaguna gomendatuko nizueke. 2000 eta eta suediar telebista publikorako grabatutokoa. Hau ere, youtube dago ikusgai. Gaur egun gero eta errazagoa da dokumental eta reportaje ugari topatzea ba, adibidez sare sozialen eraginaz, edota interneten dauzen arriskuez, ziberbullin eta pederastia modukoak. Badaude, pribatasuna galtzen ari garela salatzen daben dokumentalak eta neraben dependentziak erakusten dituztenak. Badaude IBM eta konpetagailuen asmakuntza kontatzen duten dokumental historikoak eta Google enpresaren lan instalazio modernuen inguruko publi asko eta asko. Nik denetarik ikusi duen arren, egia esan kalitate nahiko txarreko material asko dago. Euskal Herria, Bueno, aipatu ez dugun beste gai bat eh, jaktibismoa da, eta honek ere baditu hainbat dokumental eta filme oso interesgarri. Igazko Mr. Robot telesaietik hasi eta Operación Takedown pelikulara. Gai hauek oso erakargarriak iruditu izan zaizkide estatu batuetako produktore audiovisual handiei. Diskoberikoek askotan landu izan dute gai hau eta nahiko modu egokian gainera. Dokumental serieak sortu izan dira, gero erdarara doblatu izan direnak eta YouTubeen osorik ikus daitezkeenak. Nik bi aipatu nahi dizkizu. edo portutik barran Munduko langile Alde batetik Somos Legión, la historia de los activistas. Batez ere Anonymous mugimenduari protagonismoa emoten badio ere, aktivismoa oso mugimendu diversoa dela ere asaltzen dau eta ziberrerasoetan parte hartzeko arrasoiak ere asaltzen ditu. Somos Legión, 2008ko dokumento horren ostean argitaratu zen urrengo gomendioa. Defcon dokumentala, 2008an estrenatu zen eta, ba, hori, Defcon konbenzinoaren gainean aritzen da. Urtero egiten da Las Vegasen jake komunitatearen biltzar haundi hau, eta dokumental honek hori bera aurkeztu nahi digu. Eta honela, ikustaiteke konbentzioaren hogei urteak errepasatzen, ba, jaktibismoaren historia, eta gaur egun zer nolako jende eta proiektuak dauden e, mugimendu honen baitan, eta ze osasuntxu dagoen aktivismo mota hau. Hemen dik banoa, inondik inora Bueno, honekin guztiarekin eh, nahikoa izan beharko luke uda honetan gai honen eh, inguruan esperto bat bihurtzeko. Baina dokumentala komendatzea nahiko adiktiboa ere bada eta beste bi bonus ekarri nahi izan dudaz. Paloian landatzen, nire aziak urgildu zaitez ba, zuaren erdian txinparten Lehena oso ezaguna dan dokumental bat, komprar, tirar, komprar. 2000 eta hamaikakoa da reportaje hau, baina oraindik ez da zaharkitu. Eta más le izan ere hori se da salatzen da buena. Obsolescencia programada. Eh, obsolescencia programada zer den kontatzen digu? Gauzak produzitzerakoan, fabrikantek ez dutela iraunkortasuna bilatzen eta alderantziz, produktua zaharkitu eta obsoleto geratzea da bilatzen dutena. Gero berri bat erosi behar izateko. Ez de luego dokumental bikaina, oso ezaguna, eta ikusi ez baduzue, ba, lehen bai lehen ikusi beharrekoa. Eta orain bai, amaitzeko azkeneko gomendio bat. Eta hau izango da, The Internet's Own Boy, la historia de Aaron Schwartz. mm Dokumental honetan, ba hori, Aaron Sbars programatzaileen, interneteko aktivista eta agitadore politikoaren bizitza eta eriotza kontatzen da. Bere karpen teknologikoak, bere aportazio ideologikoak, adibidez Creative Commons lizentzaren sorreran, berak sortutako gailuak, adibidez Reddit sarea edo ukerabiltzen dugun archive.org dokumentuak orde eta konsultatzeko weborri bikaina. E, interneteko askatasunak murrizteko legeen kontrako bere jarduera, Bueno, denetari kontatzen da dokumental honetan, internet aske baten aldeko borroka luze bat. Hogeita sei urte zituela, bere buruaz beste egin zuen Aaron Svartz genioak, eta benetan galera haundi haundia izan zen internetentzako, interneteko aktivistentzako. Ba, listo. Hau bai izan dela azkena gaurkoz, eta azkena aurtengo denboraldiari dagokionez. Badaukagu materiala gaiarekin sakontzen jarraitzeko udan zehar, udaren ostean ere seinale aske gehiago egongo da, hasike hori, uda bikain bikaina izan daizuela. Seinale askea irailan bueltatuko da. Dena den, eh, datorren astean, oraindik badugu barazki bizudunak saio bat, eta ze letxez, gaurko porrozalda ez da maitu oraindik. Hasike segi irratiari pegatuta, kanta bat, eta jarraian gaude bueltan. Guazen! Come on, come on. I see no changes. wake up in the morning and I ask myself, is life worth living? Should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, kill a nigga, he's a hero. Get it back to the kids who the hell cares. One less hungry mouth on the welfare. First ship them, dope, not let them deal with brothers. Give them guns, step back, watch them kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. Two shots in the dark, now Huey's dead. I got love for my brothers, but we can never go nowhere unless we share with each other. We gotta start making changes. Learn to see me as a brother instead of two distant strangers. And that's how it's supposed to be. I can never take a brother if he's close to me. Uh. I let it go back to when we played as kids, but things changed. That's the way it is. Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. I see no changes. All I see is racist faces. Misplaced hate makes disgrace to racist. We under. I wonder what it takes to make this one better place. Let's erase the wasted. Take the evil out the people, they'll be acting right. Cause both black and white and smoke a crack tonight. And the only time we chill is when we kill each other. It takes skill to be real time to heal each other. And although it seems evident, we ain't ready to see a black president. Uh, it ain't a secret or concealed a fact. The penitentiary's packed and it's filled with blacks. But some things will never change. Try to show another way, but it's staying in the dope game. Now tell me what's a mother to do. Being real don't appeal to the brother in you. You gotta operate the easy way. I made a G today but you made it in a sleazy way. Sell it back to the uh-huh. kid. I gotta get paid. Well, hey, well, that's the way it is. Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Hear me. Oh, come on, come on. That's just the way it is things will never be the same. be the same, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. That's just the way it is. Oh, yeah. Oh, yeah. We oh, gotta oh, make a change. It's time for us as a people to start making some changes. Let's change the way we eat. Let's change the way we live. And let's change the way we treat each other. You see, the old way wasn't working, so it's on us to do what we gotta do to survive and still I see no changes. Can a brother get a little peace? It's war on the streets and a war in the Middle East. Instead of war on poverty, they got a war on drugs so the police can bother me. And I ain't never did a crime I ain't have to do. But now I'm back with the facts, giving it back to you. Don't let them jack you up, back you up, crack you up, and pimp smack you up. You gotta learn to hold your own. They get jealous when they see you with your mobile phone. But telecoms, can't touch this. I don't trust this. When they try to rush, I bust this. That's the sound number two. You say it ain't cool. My mama didn't raise no fool. And as long as I stay black, I got a stage strap. And I never get to lay back. Cause I always gotta worry about the payback. Some buck that I roughed up way back. Coming back after all these years. That's the way it is. Uh. That's just the way it is. Yeah, yeah, yeah. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Oh, my. You're my brother, you're my sister. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Some things will never change. Comenzar es difícil, pero vamos dando los pasos. Somos el viento. Estás escuchando Somos Viento, un mini documental radiofónico que trata de acercar la realidad de la lucha zapatista y las luchas indígenas mexicanas a los oyentes y oyentes. No somos fracaso, no estamos de paso. En el programa de hoy hablaremos de la relación entre el arte y el movimiento zapatista. Es conocido que el subcomandante Marcos utiliza la literatura y la expresión artística en los comunicados, pero también hay colectivos que han utilizado estas herramientas para difundir las ideas de la lucha zapatista. Escuchemos. No ya surge el movimiento zapatista y dijimos, pues, estos planteamientos están hechos de tal manera que nos sentimos este, como que son como los consejistas italianos, que la lucha no, no es de líderes y arrastrar a las masas, sino que la lucha viene desde abajo y después nos fuimos dando cuenta que era la concepción indígena que corrigió a la tradicional concepción guerrillera, ¿verdad? Como lo ha explicado muy bien Marcos, ¿no? empezamos a sacar pegotes en México, este que son las calcomanías estas, y las pegábamos en el metro, en casetas telefónicas, donde se pudiera. Y después se nos ocurrió hacer un calendario para, para ir haciendo cosas. Nos, sería muy bueno hacer un libro de esas historias que cuenta Marcos del viejo Antonio. Entonces, con ese cartel sacamos dinero suficiente para empezar a hacer el primer libro, fue el de la historia de los colores, que Domi lo pintó. Nosotros lo que hacíamos eran los libros sacados de los comunicados que salían en la, prensa, pero siempre cada libro que sacamos mandamos a chapas a las comunidades zapatistas. Entonces hicimos contacto más bien con gentes que estaban ligadas allá. No teníamos contacto con Marcos, por ejemplo, hasta que una vez, cuando los acuerdos de San Andrés, eh, ellos pidieron asesores y todo, y sacaron una lista enorme, como de 300 y tantas gentes, y entre ellos venía el nombre de Domi. ¿Cómo supieron? No sabemos de su existencia, pero tienen un servicio de inteligencia increíble, ¿no? Los achapas yo la acompañé, ahí en la realidad, era el principio de la selva, la candona, y él dijo muy claramente, no necesitamos asesores, en realidad les llamamos asesores para darles entrada política a este movimiento. Creemos que la lucha no debe ser únicamente nuestra, creo que todo México sufre, no nada más Chiapas, los indígenas chapanecos. Entonces, lo que estamos haciendo es abrir un espacio para que ustedes también digan su palabra. Ya después entramos en contacto directo con él cuando eh, empezó la otra campaña que vino a Guadalajara. Ah, para esto antes nos había mandado a hacer otros trabajos. Como que vimos que nos tenían mucha confianza, porque además nosotros les ofrecimos que de todo lo que saliera de dinero, de lo que publicábamos, la mitad, aunque ellos dijeran que viva la piratería y todo eso, que nosotros este, les proponíamos que la mitad se las mandáramos a ellos para las comunidades y todo esto. Después ya cuando vino que a Guadalajara, pues él aceptó nuestro ofrecimiento y estuvo aquí viviendo. Entonces le, gustó mucho la casa y que ya no se quería ir. <laughs> No, Venía cada, vez. En el tiempo en el que no había tiempo, los dioses que nacieron el mundo, los más primeros, fueron haciendo las cosas desde abajo y desde ahí las fueron aventando hacia arriba. Cuando acabaron, vieron que el mundo le salió redondo y que ellos quedaron en el centro, en el corazón de la tierra. Por eso dura y es dura la tierra, porque se nació de abajo. Por eso, allá abajo no solo está el mundo, sino que está la posibilidad de un mundo mejor. Por eso, para entender lo que pasa arriba, hay que saber mirar para abajo. Si quieres más información, consulta la página del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas www.fraiba.org.mx o la página del EZLN enlacesapatista.ezln.org.mx y también europazapatista.org. panita eta Musika Elkarteko azken irrati Uda horretik, klaro Ja, ja Hemen txegauz Mikel Molina eta ni Aupa unai Aupa Mikel Hermoduz Perezeketo garagardo bat egaz eskuen de puta madre <laughs> Da, zer? Zer pentseta gure? Eh? Bueno, ba, gaur batez behingo dugu berba, ba, hau da nehingo inizitu musikalkartak, egingo dituen ba, inguruan, batez be. Ba, degula hor pentsatute, ba, itea galdakako skateparkean hori kontzertu batzuk, ez da? Yes! Ibil gara hauren atxetik, eskiterren atxetik, eta ez dugu topeu bat bezolan e, eh, iniziatiba gogorri dekonik, no los quiero poner en mal lugar, bai, bueno. Orduen izingo da bakarrik, kontzertu batzuk izingo direz. Eta aurrera hoia, kontzertu batzuk baria peluzerako, kontzertu batzuk eskait lehiak eta bategaz. Uh, what more? Bueno, eta... Inizituko taldeak ez dagoesos kontzertu ekala? Bai, bai, e, bastan da, justamente nazela ni <laughs> el menos enterau. Eta, bueno, eh, esan duzkuena gaitik Otuz! Eh, oh Otuz taldeak asteasun jotzen dauela Nos Nos, dos de julio No gas San Fermin, eh, San Fermin parkatu Benetan <laughs> gaskotzen dauela asteasun, e, eh, ustaiak bian Asikan egon gora eh, bai, eta ah, ba, jente animatzea ez, eta eurik ikustera joatea. Bai, justo ustaiak bien be, gu kontzertu bat gudaizeko ek, eta ez dakit non, así que... Eh? A ver, a ver, a ver... Usta a ver, oi, ikusten unai baina da bile, buru hori emoten jau guen. <laughs> berri zendeko guzti dut. Berri zeko ez daki zelekuta, bueno, sin más, ba, tonto garales, be, aldoze kontsulte gure web horri aldean, eh? Gehiago jakiteko, Eta, bueno, sakatu ez da bondino lan kontzertu ekaz, nik daki dela, gu daki... Prestatzen ari da, seguro. Hori da, hori da. Kaina moteko gero beran dutxu hau. Claro, kedar la talla. Da, bueno, e, ba, besterik ez, ez, e, ba, joan baina nio esango dugu, kogaratuko dugu, ondino kozu, deko gara, gara, gara, gara, gara, deko guzela zede mordoa. Mordo, mordo, mordo. Pero, pero, men lokaleko eskina baten, eutxe hartuten. Euro! Claro, orduen egin zuena da, <laughs> bi edo iru. Iru. Ah, iru, eh, bale, iru gaitik, dekozuz hemen zeliak salgai, otu zen maketa bebai, eta sakatu un diskoa be bai. Aldo zuen da, ba, guri korreo bat bidali, nizitu era. Edo, edo, edo, edo, edo, dekozue bebai bai, Twitterren edo Facebooken bitartez, eh, guri, e, kontaktatzeko aukera bebai Ba, inizitu musikala karta sartuta, ora, hor aurkituko dizue. Gaitu zuen. Eh? <laughs> ba, bueno, besterik eh, gabe, beste barik. Eh, eskerrak eman dugu, e, irratieri, hemen egoteko aukera mote Eta irore irratieri bai. Baita. Ba, besterik gabe, paseu uda zoragarrie, uda musikal bat, espero dugu, hemendik gure partetik, Eta zima, zipiniko egu zabesti batzuk edo zer? Bai, ez da? Zeintzuk, a ber. A ber, ba... Edo dugu remix bat, eh? Guruzo remix bat. Remix bat? Remix, remix. Remix de Tunixi. Tunixi? Ze talde sartuko dugu? Ba, sartuko dugu bat igual talde bak... Eini... Eh, Eta... Ai, ai, ai, ai. Inizituko elkarteko musika talde bakoitzeko abesti bat edo. Vale, a ber, eh, sakatu mm, abesti baten bat. No sé, nacer y morir, zombies. Nacer y morir. Nacer y morir. Nacer y morir. Otu zena, e, eh, deko gu astea. Astea azkena, ez. E, ibi, claro, ibizela, la No, no, no. Euskadi, Euskadi Rat, ez, gazteako... bai, Ma, lehiak eta ibilizarea, ez, ba hori. Astea azkena bestia, ba, igual ipineko hori, ez. Bale, eta gudaiz taldekoa, ba, aurrekoan ipini nuen askatu zua. Oingoan igual violentzia edo barri askatu zua. Ai, ai, ai, ai. Eh? Ega, buruzune. Ega. Venga, ba, violentzia. Bale, ba. Ba, beste barik, eh, ondo pase guda. Eskerrik asko entzuten egoteagaitik, entzunten egon zarien guztio. <laughs> Eta, bueno, Mikel, nire partetik, hori, zuk Dani Eberde di, ba, music your summer. your summer, ah, komentario horregaz, biatu txue, eta hau da esplikeko txuegu zer dan music da sama hori. <laughs> Ale ba, ondo bili, eskerrik asko agur! dezake zure beldura Zendi zure amorua Zure labana eskuta zazo Talduzunean aka ezazo Azkatu zua Banare dezan zure burintasunare Zezetan uondoirratia.ga webelbidean bertan topatuko dosuz gure edukiak. Irratxaioak, podcastak, argazkiak, albisteak eta agenda! Eta gogoratu gure edukinak erabilpen librekoak direla. Irratiazkeak garen einen. vive, papá. Todo es en este mundo. Todo es mentira la verdad. Eta eh, olantxe amaitu dugu beste barazki bizidun saio bat, beste salda bat irola erratiko estudioetatik, irala usora eta mundu osora. Irala usoko jaiak ere amaitzen dira gaur, eta beste behin ere jai batzuredari eskerrak emon behar dotzeguz, auzo guztiarentzako jai herritar batzuk antolatzea gaitik. Eskerrik asko peina, bikainak izan dira. En programa amaitu aurretik, Salvador Allende zorion du nahiko nuke, gaurko egunez eunda sortzi urte beteko lituzke Txileko presidente izan dakoak. Badakizue, historia gurea da eta herriek egiten dute. Allende gogoan, Allende bibe. Eta bueno, gubagoaz ja, jarraian dabuti eta astola euren saioa gasegongo dira, la hora del suicidio, eta barazkiok urrengo programa prestatzeari ekingo dotzegu. Urrengoa, denboraldi honetako azkena izango da, urteak emandako programa honenak errepasatuko doguz, etzazu egaldu ondo ibili jente, eta segi irratiari pegatuta dialaren eundasazpi.abost FM-an, Irola irratia, agur!